C'est un nouveau combat euh, qui s'ouvre, ce soir avec en ligne de mire Beste borroka bat hasten da orain eta helburu gisa legebiltzareko gehiengoa da. Gehiengoa Frantziako presidenteari eman behar zaio, egia bestela blokatua izanen da. Ez dut ikusten gaur egun, ezkerreko batuketa horrek nola kudeatuko luken gehiengo hori. Jokoan hainitz bada, zeren gal eh, egiten duten bezala, etxe bizitza sozialak denetan sartu behagote dira, ez atera bidea. Gal egiten duten bezala, Europako ituna desobeditu gote da, ez da atera bidea. Gal egiten duten bezala, babesten gaituen poliziaren kontra hain bortizki mintzatu beharrote da ez da aterabidea. Lekuko izkuntzen irakaspena ez onartzea ez da aterabidea. Notre legea ez onartzea ez da aterabidea ere. Boskazaleek hautatu behar dutena garantzitsua da eta egin behar dute Frantzia eta Euskal Herriaren dako importanteak diren gaiak kondutan hartuz. Eta il faut que le choix se fasse sur des sujets qui sont majeurs pour la France et majeurs pour le Pays Basque.